사인받으시기로 안녕하세요. 본슈. In our midst, we have uh, French visitors. Father Pierre just uh, took them in the airport this morning and straight here. А би сая Францаар мэндэлсэн учраа бидний дотор Францаас өнөөдөр өглөө Монголд хүрэлцэн ирсэн хэдэн зочин байгаа. Манай Father Pierre өглөө тэднийг онгоцны буудлаа шууд энд авчирсан юм аа. Our brothers, you are lucky to be here. And we too are lucky to have you here. Тэгээд Францаас ирсэн ахын дүүс нарт бидний дунд байгаад бид их баяртай байна. Why? There are three three occasions that we are celebrating today. За өнөөдөр бид нэр гурван чухал үйл явдлыг хамтдаа тэмдэглэж байна. At the beginning of the mass we have welcomed four catechumens, two from Korea and two from Mongolia. За өнөөдрийн энэ миса ёслолын эхэнд бид нар бидний хоёр Монгол ахын дүүс, Солонгос хоёр ахын дүүсийг өөрсдийн игнэнд хүлээн авах анхны ёслолыг бол хийсэн байгаа. Starting this year we have a program for catechumens. We call it Rite of Christian Initiation for Adults. За энэ жилээс эхлээд манай катехизмын а, одоо игнэнд хичээлд орж байгаа хүмүүс маань а, насанд хүрэгчдийн а, катехизмын санаачлалын бүлгэм гэсэн ангид нээж орж байгаа. As we move through the year, then we will be having rituals that really confirm that they are doing their best to follow the church's teachings, to have knowledge, more knowledge about the church and about our doctrine. За ирж байгаа онуудад манай христчин буюу одоо манай сүмийн одоо игнэд эсэн орж байгаа, шинээр орж байгаа хүмүүс зориулсан бүхэл бүтэн програм хөтөлбөрийг бид нар бол э, зохион байгуулж бэлдэж байгаа. Түүнчлэн энэхүү хөтөлбөрийг одоо нэгтээ бид нар тусгай одоо ёслолыг хийж одоо Тэгснээр энэ хүү сургалтын бүхэл бүтэн сургалтын хөтөлбөрийн явцад а энэ христчүү хүмүүс маань өөрсдийн итгэл бишрэлтэй болж сүмийн тухай христийн тухай илүү их мэдлэгтэй болох ийм одоо хөтөлбөр байгаамаа. As we welcome visitors and as we welcome uh, new uh, members to be for the Catholic Church we are sending today. За өнөөдөр бид нар сүмдээ шинээр хүмүүсийг гишүүн болгон хүлээж авч байгаагийн зэрэгцээ бид нар бас өөрсдийн гишүүдийг гадагшаа ус өдөн өгөх гэж байна. We are sending 33 youngsters, except Father Ho and except Sister Nini. But there are, you are youth. No, I will not join you. That's why I don't join you because I am old. So we are sending our Asian Youth Day delegates or representatives of the mission to Korea this afternoon. За өнөөдөр манай 33 Монгол одоо залуус маань а энэ дотор манай Father Ho Sister нэм хоёр ороогүй өгшөө учраас ингээд Монголыг төлөөлж одоо Солонгос улсад болох Азийн залуучуудын хэрэгцсэн залуучуудын чуулга улсанд оролцохоор одоо явж байна. If you see those who are wearing t-shirts blue and then those ones also but they are uh, they are ashamed to use their AYD uh, uh, s- uniforms. But uh, there are 33 or 32. I'm not sure now. Ah, we are all 35, including the old man. That's me. <laughs> За нийтдээ бол 32. э, хамт ламыг оролцуулаад 35 хүн Монгол одоо улсыг төлөөлж энэ чуулга уулзалтанд оролцсон байна. So this youth have been selected from all the parishes that we have. За тэгээ та бүхэн энэ харж байгаа бид нар бүгдээрээ Цэнгэр өнгийн подолкоор одоо ижилсэн байна. Тэгээд энэ одоо залуус маань манай Монгол дахь париш сүмүүдийн бүх төлөөллөлүүд одоо явж байгаа. We wish them good luck. Тэдэнд бүгдээрээ амжилт хүсье. But uh, I think the most important occasion or celebration that we are celebrating today is the feast of our parish. Our Lady, uh, uh, uh St. Mary's Parish, dedicated to the Assumption of Our Lady. За бас нэгэн чухал үйл явдлыг өнөөдөр бид нэр хамтдаа одоо тэмдэглэж байна. Энэ маань юу вэ гэвэл манай гэгээх Маригийн тэнгэр заларсанд зориулан одоо манай гэгээх Мари сүмийн 12 жилийн одоо ой тохиож байгаамаа. And so our reading the gospel is a very meaningful reading about Mary and about Elizabeth. Тийм учраас өнөөдөр бидний сонссон одоо айлтал маань бидний гэгээ их Мари болон Элизабетийн тухай маш их чухал сургамжтай юм айлтал байсан. And Mary said all generations will call me blessed. Бүхэл бүтэн одоо үеийнх нь намайг өрөөлтэй гэж одоо хэлнэ. Why? It is because of that big yes that he has said to the angel. Who he has she has said to the Lord. Яагаад гэвэл тэр одоо их эзэн болон Тэнгэрийн элчид заа гэж одоо томоор хэлсэн насан туршдаа энэ үгийг хэлсэн учраас тэр бол ерөөгдсөн юм аа. She said a big yes to the invitation of God to become the mother of God's son. А Бурхны Бурхны одоо ээж байх урилгыг Тэнгэр Бурхны урилгыг хүлээн авсан учраас тэр урилганд нь томоор заа гэж зөвшөөрөн хэлсэн учраас тэр ерөөгдсөн юм аа. So Mary becomes the example of all Christians, of all who believe in God, of all who have faith in Jesus. Тэгвэл Мари маань аа, Иесус Христэд итгэдэг, Тэнгэр бурханд итгэдэг, аа, бүх Иесус Христийг дагалдаг бүх хүмүүсийн одоо үлгэр дуурал болсон хүн. And so, like Mary, we have also to say yes, big or small yeses, every day as Christians. Тийм учраас түүний үлгэр дуурайлаар Христч бид нар бүгдээрээ өөрсдийн хэмжээнд томоор ч юм уу, жижигэр ч юм уу их эзний урилга урилганд үргэлж заа гэж хэлж байх ёстой. Do you know that big yes that you have to say as a Christian? Та нар Христч хүмүүсийнхээ хувьд томоор заа гэж зөвшөөрөн хэлж чадах уу? Do you know? Yes. What? What is the big yes that you have to say? Oh, I think these uh, youth are now prepared for really the Asian Youth Day to Yes. answer the Holy Father if the Holy Father uh, asks them questions. What is that big yes that you have in order За тэгвэл э, to энэ- show you are a Christian? Та нар христчин гэдгээ харуулж байгаагийн одоо том илрэл, том заа гэдэг нь юугаар илэрдэг вэ? Юугаар та нарыг харуулдаг вэ? Ялангуяа Наазын наадамд явах гэж байгаа залуучууд гэгэм Пол Папланд одоо хариу хэлэхэд бэлэн байгаах хэлээрээ гэж байна. One I I need only one answer. Ганцхан хариулт. Who who will who will answer? Yeah, Any one of you. Sergey. Terjuwe. Ah? <laughs> okay, that can be good also. That can be a part of the answer. Uh, carrying out the cross of the Jesus. I think mm, you miss a little bit the point. <laughs> but I think it is correct also. За яг сайн ойлгоогүй юм шиг байна. Гэхдээ зүгээрээ энэ бол бас байж болно. The big yes that we, each and every one of us as Christians, that's why we are called Christians, is to place Jesus at the center of our lives. And that includes the cross. За бид нэр яагаад христчин бэ гэдгийн утга учир юунд оршдог вэ? Ялангуяа бид нэр заа гэж хэлж байгаа маань бидний амьдралын хамаг одоо цөм гол төв маань Иесус дээр төвлөрдөг. Үүнийг л хэлэх гээд байгаа. Jesus has to be the most important. To say yes to Him every day, every moment of our lives. Иесус үнэхээр бидний амьдралын цөм учраас бид нэр амьдралынхаа одоо цаг мөч бүхэнд түүнд үргэлж заа гэж одоо хэлж байдаг. This is being competed by our personal interests. Maybe we are more interested with our own interests or with our own free time, with our own career, with our own possessions. These are competing with Jesus in our lives. За өнөөдрийн бидний одоо өдөр тутмын амьдрал ялангуяа хувь хүний өдөр тутмын амьдралд маань одоо Иесус бидний амьдралын төв байх энэ а, байдал бидний амьдралын өөр илүү одоо заримдаа бид нэр карьер хөөх, заримдаа бид нэр материалын амьдралыг сонирхох илүү өөр ашиг сонирхолтой байдаг учраас энэ хоёр маань хоорондоо зөрчилдөж, хоорондоо одоо өрсөлдөж байдаг юм аа. I hope that the Holy Father will tell that to you our dear young people or to each and every one of us that we are oftentimes distracted by our chatting on the phone, iPhone, uh, with our cell phones, or with our own uh, free times. We don't use. We don't use to. We are not used to place Jesus in them in all these activities that we are doing. So there is a competition. Тэгэхээр энэ чуулга уулзалт дээр паплам маань манай залуучуудад хандан бас биднэрт хандан энэ тухай илүү их одоо сургаан сургаанжаа одоо сургаалаа хайрлах байхаа гэдэгт итгэж байна. А тэгээд өнөөдөр бид нэр амьдрал дээр байгаа олон одоо саад бэрхшээлүүд маань биднийг Иесус Христийг амьдралынхаа төв болоход үргэлж саад болж идэв. Тухайлбал бид нэр чөлөө зав байхгүй үргэлж одоо утсаараа чаатлах ч юм уу. Ер нь амьдрал бид нэр түүний төлөө гэсэн завыг бол үргэлж гаргаж чаддаггүй. So during those times that you are distracted by things that you like to do you have to remember the yes, the big yes that Mary has and the yes that you had when you were baptized. За тийм учраас бидэнд одоо Иесусыг амьдралынхаа төв болоход цаад болгож байгаа тохиолдол бүрт тэр тухайн үе бүрт нь бид нэр э, Мари одоо Тэнгэр бурхан заа гэж хэлж байсан тэр үлгэр дуурайлыг нь одоо дагаад санаад одоо үргэлж түүний одоо замналаар явахыг хичээх хэрэгтэй байна. So for all of us no escaping. Jesus is the focal point, is the center of our Christian lives. Тэгэхээр Христчин бидний хувьд Иесус бол бидний амьдралын гол утга учир төв юм а гэдгийг бид нэр үргэлж одоо санаж явах учиртай. Mary said her yes. She could do it as our mother. We, as children, can do it also. За тэгээд Мари Тэнгэр бурхан заа гэж хэлж чадсан учраас бид нар бас Тэнгэр бурханы а, одоо хүүхдүүд учраас одоо түүнд бас бид нар бас заа гэж одоо хэлж чаднаа. Okay, if we cannot concentrate much on that central point, there are small yeses that we say that we experience every day, that we have we can say every day. The small yeses, yes, yes, yes to that. Аа тэдгээр бид нэр томоор одоо заа гэж хэлж чаддгүй байдаг боловч а өдөр тутам янз бүрийн байдлаар бид нар эзний одоо урилганд заа гэж хэлдэг ээ. Caring for somebody who is in need. За ямар нэгэн өвчтөй хайр халамж хэрэгтэй хүнийг хамгаалж байгаа бол Forgiving somebody who has hurt us. Бидний гомдоос хүнийг уучлж байгаа бол Trying to share our time with the lonely гонигтой байгаа хүмүүстэй тэдний сэтгэлийг хуваалцж чадж байгаа бол and so on and so forth. Тэг ингээд цааш үргэлжилдэг. We are haunted by following Jesus in all the moments of our lives. Тэгэхээр бид нэр Иесусийн одоо амьдралыг өөрсдийнхөө амьдралын мөч бүхэнд цаг мөч бүхэнд бол хуваалцж ядгаа гэж хэлж байна. The next advice that I would like to say is not only for the youth, for the young people that we should develop a culture, a civilization of action, of love, peace. За тэгвэл миний энэ хэлэх гэж байгаа бол зөвхөн манай энэ залуучуудад одоо зориулсан хэлэгдээгөө та нар бүгдэд нь зориулагдсан гэж ойлгож болно. Юугээ гэвэл бид нэр хайрын болон амар амгалангийн одоо үүлийг сайдар хийх хийх хэрэгтэй. A Christian cannot stand still, cannot stay in one place. A Christian has to move on. За тэгэд христчүүн маань одоо ургалж үргэлж урагшаа одоо явж байх хэвээр нэг газараа одоо зогсоод байж болохгүй. Move forwards pursuing your ideals but with Jesus journeying with you. Өөрсдийнхөө үзэл бодолтой тэгтээ Иесус Христтэй хамт үргэлж одоо урагшлах ёстой. We should develop the culture of loving one another as Jesus always commands us. Иесус Христ үргэлж бид нар ч одоо сургаж тушааж байдгийн адил бид нар бие бинийгээ хайрлах урлагт бас одоо суралцах ёстой. And we should develop a sense of loyalty. Бас үнэнч байх э, In the visit for the Holy Father visiting Korea, there are only three objectives that he has. За энэ удаад Паплан маань Солонгост одоо очиж байгаа юм гурван эрхэм зорилго байгаа түнд First is youth. нэгдүгээрт одоо залуучууд All the popes capitalize so much on the contribution of the youth to the church and to the world. за сүмийн болон энэ дэлхийн хөгжилд залуучуудын оруулж байгаа хувь нэмрийг одоо дэмжиж үнэлж байгаагийн илэрхийл байна. Political leaders also say that the youth are pillars of the country. Inasmuch as you are pillars of the country, be pillars also, big posts for the church in Mongolia as we are establishing the church here. А улс төрийн одоо удирдагчид, улс орны аливаа улс орны удирдагч гэсэн а тухайн улсын хөгжил бас дэлхийн хөгжил залуучуудын үүрэг оройл их юмаа гэдгийг хумсарлах ойлгож авах утга учиртай. Тийм учраас залуучууд өөрийнхөө улс орны болон дэлхийн улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй ялангуяа та бүхний хувьд сүмийн залуучуудын хувьд та бүхэн сүмийн одоо багна шүү. Тийм учраас та нарын үүрэг оройл их юмаа гэдгийг бас ойлгох учиртай. The second objective of the Holy Father is the consecration of the martyrs, canonization of the martyrs. 124 Korean martyrs who have given their lives for their faith and who are giving now to us examples how to be holy. За э, хоёрдугаар зорилго нь бол э, Солонгост э, өөрсдийнхөө ихтгэл бишрэлийн улмаас амиа алдсан зовж одоо шаналж нас орсон ийм 24 нэгэ хүмүүсийг одоо ёсчлох ийм арга хэмжээ байгаа. And the third objective is to pray for peace, especially for North and South Korea. За 3 дугаарт нь одоо бүх дэлхийн амар амгалангийн төлөө тэгээ ялангуяа өмнөд болон хойд солонгосын эв нэгдэл <clears throat> амар тайвны төлөө залбирахаар очиж байгаа. So we might not all be going to Korea, but please, uh, please try to remember in your prayers the young people, the uh, I'm distracted, uh, the young people, the martyrs, and prayer for peace. За бид нэр бүгдээрээ мэдээж одоо солонгос э, явж ядахгүй явахгүй байгаа. А гисэн хэдэж та хүн энд үлдсэн хүмүүс маань бид нэр бүгдээрээ юуны өмнө нэгдүгээрт манай бүтлэгийн залуучуудын төлөө, хоёрдугаарт нь одоо итгэл бишрэлийн төлөө амь олдсон золиос золиос төгсөн хүмүүсийн төлөө За тэгээ 3 дугаарт нь бүх дэлхийн амар амгалан их тайвны төлөө өргөжлүүлэн одоо залбираарай. So let us participate in the visit of the Pope and the Asian Youth Day through our prayers. За ингээд э, папалам оролцож байгаа дэлхийн залуучуудын Азийн залуучуудын одоо чуулга уулзалтанд бид нар бас өөрсдийнхээ сэтгэл зүрхээрээ өөрсдийнхээ залбирлаараа оролцохыг одоо уриалж байна. God bless us all. Бурхан бид бүхнийг эвэх болтугай.